الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نسبة الغر وسورة الضحى في مع جاش بالعالم اسمه govorili o prvi šest ajta, šest ajta ove surete. te krajine muslimske. Danas vam inša Allah e, da dobrošimo e, komentar za pove se uvijek. Mislim smo na početku predavanja pomenuli da Kur'an i Kerim u svom obraćanju Allah subhanahu wa ta'ala na većini mjesta se obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i mi smo rekli da je obraćan poslaniku alaihi wa sallam obraćan je i nam. jedan od najboljih primjera da je obraćanje poslaniku, obraćanje njegovim sljedbenicima, jeste, jeste ajeti u kojima se Allah subhanahu wa ta'ala obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallame i kaže mu وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Gospodar tvoj zapovjeda da, da samo njemu dobijete i da roditeljima dobročinstvo čini dobro. Ima je blogana inda kjer kibara, kakaduhuma kao filahuma, kala takuzahuma ufin, kala tanharuhuma, okuzahuma kaulem kerima. Kad jedno od dva roditelja, ili oboje, kod tebe starost dožive, nareci im ni uf, i ne podbijeti na njih, i obraša im se riječima poštovanja pomijenja ovom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala vraća poslanik sallallahu alaihi wa sallam i naređuje mu određene stvari, da zabranjuje određene stvari. Da što kažemo da se iz ovog ajeta jasno vidi da kada se Allah obraća poslaniku da treba za nam. Zašto? Allah subhanahu wa ta'ala govori poslaniku da wa kada kod tebe dvoje dva roditelja ili jedan od njih doživje starost svim za lijep obraćaj, nemoj im govoriti tu, nemoj nam ih odlikivati. Sani kada je sam je od tebe, u osmi godini svoj životem šepe godini svoj života i drugi obrat Nije mogao nikak primijeniti da je ajte braća. Što ukazuje da se Allah Subhanahu wa ta'ala skoro zvišao sa da je samo vrta nama. Znači od nas, njegovi zemljika, da kada neko od nas doživi na njegovi roditelji. Je starost kod njega da im se obraća na način kao što je to navedeno po ajetu. U šestom ajetu ove sure Allah subhanahu wa ta'ala kaže poslaniku sallallahu alaihi sallam Elem jeđidke jetimen fe awa Zar nisi siroče bio pa ti je on utočište pružio Poslanik sallallahu alaihi sallam je kao što znamo bio e, siroče U sedmom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى i zapravo vjeru nisi znao pa te je napravi put uputio ovdje Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu u sevom ajetu sure duha koristi riječ dal što označava zabludu na arabskom jeziku u bukvalnom prevodu ajeta glasilo bi da Allah kaže poslaniku alaih ti si bio u zabludi pa te Allah putio Kako je poslanik alaih sallam bio u zabudi? Kako je, kakav je, ob, kakav je, kakva je to zabuda poslanika alaih sallam? Svi znamo da poslanik alaih sallam nije bio mušlik. I nemoguće da jedan verovijesnik robuje kipovima, pa zatim postane poslanik robuje Allah subhanahu wa ta'ala. Svi poslanici verovijesnici su sačuvani od toga. Da robuju kipovima i da budu idolopoklonici. Onda kakav je oblik zabude poslanika alaih sallam, o kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori u ajetu. Kaže Ulema, ovdje se govori o zabudi, o nepoznavanju šarijeta. Poslanik A.S. prije poslanstva, prije objave, nije znao kako da klanja, kako da posti, kako da robuje Allah subhanahu wa ta'ala. Nije bio mušik, ali nije poznavao pravi put koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala. I o, o tome mu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, suri Šura ma kunte tedri mel kitabu volel iman nisi znao ništa o knjizi niti o iman vjerovan vjerovanju kaže znači, poslanik ali sada Či nije poslanik Islam poznavao to. Dokaz da poslanik Islam nije poznavao šarijet prije objave šarijeta je i objava kada mu je došla, reakcija poslanika Islam na dolazak objave je bila, ukazuje da poslanik Islam nije poznavao šarijet. I kada je došao Džibril Ali Sala nije rekao, a ovo je Džibril, ovo je objava, ja znam o čemu se radi. Poslanik Ali Sala se začudio i uplašio. Što kaže da nije poznavao šarijet kojim Allah subhanahu wa ta'ala podario. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا I našao te u zabludi, pa te uputio. Niko ne može biti na pravom putu, a da Allah to ne želi. I zbog toga, blagodat upute je od Allaha. Ni u kojem slučaju ne zaslugom čovjeka. Ne zaslugom čovjeka da čovjek svojim razumom zaslužio da ga Allah subhanahu ta'ala uputi. Čak i poslanik, ali i Nije bio u mogućnosti da uputi nekoga. Nego je uputa striktno u rukama Allaha subhanahu wa ta'ala. Upućuje koga hoće i ostavlja u zabud koga hoće. Poslanik salam je želio da jedan od ljudi primi islam. Ali on je umeo kao nevjednik. Koji je to čovjek bio? Molim? Ebu Talib, jeste. Ebu Talib. Ebu Talib je čovjek za kojeg se poslanik A.S. zalagao i strasno želio da taj čovjek primi islam. Zbog toga što ga je pomogao puno u njegovoj, njegovom djetinjstvu kada ga je uzeo i odgajao kada je izgubio roditelje i djeda. Ali Allah subhanahu wa ta'ala kaže poslaniku alaihi sallam Inneke la tehdi men ahdebte Walakin Allahi jehdi men iša Ti ne upućuješ na pravi put kada ti hoćeš Nego Allah upućuje koga Allah hoće Zato danas kada vidiš da si na pravom putu. Od svih ovih ljudi koji su okolo zalutali, kažeš, alhamdulillah. Ne kažeš, ja sam pametan. Zahvališ Allahu što te uputio i što te izabrao iz ovog velikog broja ljudi na pravi put. I da moraš znati da je to, znači, blagodat Allah subhanahu wa ta'ala koji je podario e, tebi među svih ovih stvorenja koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Jer, draga moja braća, ima puno pametnih ljudi od nas koji su školovani, koji su obrazovani, intelektualci, ali Allah im nije uputu podario. I zato, kada te Allah odabere od ljudi i podari ti uputu, treba to da cijeniš. Jer ko ne bude cijenio uputu, Allah će mu je uzeti. Ko ne bude cijenio uputu, Allah će mu je uzeti. Također, na vrlo bita tačka vezana za uputu, jeste i ta da ne postoje insan koji želi da bude napravan puto da ga Allah ne uputi. Kogod kaže, ja želim da klanjam, ali ne, ne dam je Allah. Allah upuću koga hoće, mene kaže ostaje u zabluti. To je laž. Ako čovjek želi napravi put, Allah subhanahu wa ta'ala ga uputi. U hadisu Al-Qudsiju stoji da Allah subhanahu wa ta'ala rekao O moji robovi, svako od vas je gladan dok ga ja ne nahranim tražite od mene hranu, ja ću vas nahraniti. O moji robavi, svako od vas je žedan dok ga ja ne napojim. Tražite od mene, ja ću vas napojiti. O moji robavi, svako od vas nema mogućnosti, ne, je go, kao što kaže svoju hadisu. Tražite od mene, ja ću vam podariti odjeću. Da se njom pokrijete. O moji robavi, ovo je dokaz za hadisa, O moji robovi, svako od vas je na krivom putu, sem onoga koga ja uputim. Tražite uputu, uputu od mene, ja ću vas uputiti. Kada insan kaže, mene Allah neće da uputi, ti si tražio. Da si tražio, Allah kaže, traži od mene, ja ću te uputiti. Ali kada ne tražiš, onda te Allah neće ne uputiti. To je dokaz da one ljude koji kažu da Allah ne da nama da budemo na pravom putu. Također znamo da je u prvoj hijđu Abesiniju koliki je bio broj ljudi koji su učinili hijđu Abesiniju? 70 nešto ljudi bio. 70 nešto ljudi. Od tih 70 nešto ljudi koji su otišli Abesiniju, prvo veliko hijđu Abesiniju, jedan od ashaba poslanika ali selam koji je pretrpio e, mučenja u Mekiji i tlačenje i ponižavanje u Abesiniji je napustio islam. Znači u Mekki pretrpio sve te gobe i te skobe koje su kazati sve u Mekki i odšao u Vesiniju da bi spasio svoju vjeru i tamo ga Allah isušao sa ženama i alkoholom i nije se strpio na pustiza. To nam braćo ukazuje da niko sebi ne može garantovati da će ostati na uputi. Niko sebi ne može garantovati to što se rodio kao Muhammed ili Ahmed ili Abdullah, da će tako umrijeti. Nego može Allah iskušati da počini širk I postane mušik, a ostane donosi svoje ime kako se rodio. Zato, zato treba biti pažljiv. Čak i vjerovjesnici i poslanici, od kojih je Jusuf a.s. su dovili, i kaže Jusuf a.s. u dobi, te ostani muslimen, umrtvi kao muslimana, kaže Allah. Pa ste dove, dove poslanika ali i sada ovi kam su strašno zanimljive. Dove poslanika su strašno zanimljive. Kratke, velikog sadržaja doba poslanika alaih sallam, Jusuf alaih sallam, koji zna da je poslanik od Allaha, i kaže Allahu, gospodaru moj, umrti mene, usmrti me kao muslimana. Ako on se boji da ne umre kao musliman, kako je stanje kod nas? Ibrahim a.s. u jednom ajetu kaže, dobi Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže mu, Rabbi džnubni obanije en nabude lasnam. Gospodar moj, daj da ja i moji sinovi, moji potomci ne robujemo kipovima. Ibrahim a.s. je bio imam monoteista, imam ehli tevhida, ali pored toga moli Allah da tako umre. I to što se danas na uputi, što imaš nur kojim hodiš i kročiš, ne mora značiti da ćeš tako i preseliti. Allah subhanahu wa ta'ala može čovjeka da iskuša prije smrti i da čovjek završi u džahannamu. ووجدك ضالا فهدى i Allah te našao u zabudi pa te uputio wa wajadaka a'ilan fa aghna a'il riječ u arapskom jeziku označava čovjeka koji ima puno djece ali Arapi su tu riječ počeli koristiti za siromaha jer ona ima puno djece većinom je i siromaha riječ a'il ovdje znači u svom originalnom značenju znači čovjek koji ima puno djece Ali u ajetu znači da je bio siromah. Kaže Allah poslaniku alaihi sallam, i našao te kao siromaha, pa ti, pa te imućnim učinio. Pa te imućnim učinio. Poslanik sallallahu alaihi sallam je bio siromah i to je nama većinom svakom poznato koji je, poznao, koji je čitao život poslanika sallallahu alaihi wa sallam, poslanik sallam nije bio kralj, nije bio nikakav velikan, nije imao veliki metak na raspolaganju. Kažem, Allah bio si sroma, pa sam ti ja podario bogatstvo ili imućnim te učinio. Kaže, nema, to se dogodilo u Medini kada je poslanik kada je sram pobjedio na Bedru, na drugim bitkama, kada je zaplinio određene stvari, poslanik kada je sam je kod sebe imao određenu e, količinu imetka. Drugi dio činjaka kaže, ovdje se misli na bogatstvo duše. Na bogatstvo duše. Da je Allah poslanik kada je sam podario da bude bogat u duši. Kažu, skromnost je bogatstvo duše. Skromnost, bogatstvo duše. Poslanik kada je sam nije imao, ali ga to nije boljelo što nema. Nego bi zadovoljan s onim što mu je Allah subhanahu wa ta'ala od imetka odredio e, i podario. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, Lejse l'gina an kethreti l'arab, walakin l'gina gina nefs. Nije bogatstvo imati puno imetka, kaže poslanik kada je sam. Bogatstvo je bogatstvo duše. Bogatstvo je bogatstvo duše. I poslanik Ali Sam kada je imao bogatstvo, udjelio ga. Nije ga uzeo sebi, nego ga je udjelio na putu Allaha subhanahu wa ta'ala i preselio je sa ovoga svijeta, a njegov štit koji je koristio u ratu je ostao kod židova u zamenu za furne koje od njega pozajmio poslanik sallallahu alaihi sallam. Znači, nije imao da plati, nego rekao tom židovu, evo ti štit, pa kada dobijem pare, ja se platiti za tvoje hurme koje se tebe uzeti sada. Kao jedna vrsta garancije. Ali poslanik ga je sam preselio, a taj štit je ostao e, kod tog židova. Pitaju Aisha radijallahu anha, kako ste živjeli? Kaže Aisha radijallahu anha, živjeli smo od dvije crne stvari. Kako je navela ona hadisu. E, kaže, nama dvije crne stvari, mislila je na vodu i na hurme. Na vodu i na hurme. Kaže Aisha radijallahu anha, žena koju je poslanik sam najviše volio, kaže, po dva mjeseca se u kući poslanika ali sada ne bi vata zapalila, zapalila. Što ukazuje poslanik sada nije kuhao. Nije imao što da kuha. Sve to ukazuje poslanik je sada bio skroman i da je skromno živio. E, imao je poslanik je u svoje vrijeme, svoj, tokom svoj života, više žena. Svaka od žena imala je svoju sobu. Ne kuću, ne stan, sobu. Imao na reklamu na putu, mala soba, 303. E toliko su bio sobe poslanika i sada. Čak i manji. A iša radi Allah ona kaže, kada je poslanik i sada klanjao, je morala skupiti svoje noge da ima mjesta da učini sežu. Jer nema mjesta više u kući. Sobe. Nekad čitate e, u knjigama prevode, kaže, e, kuće žena poslanika i sada. Su li sobici jedni mali, koja je poslanika i sada imao svoje žene. Nisu to bili dvorci, kao što danas kod nas, ženi kad kupiš dvosoban stan, ona hoće trosoban. Malo, Iako u doba poslanika je sram i dva metra sa tri je bilo dovoljno za te za, za najbolje žene koje su na ovom svijetu bila danas mi nikako da budemo e, zadovoljni. Ovo su tri ajeta prva u kojima Allah subhanahu wa ta'ala navodi poslaniku je sram tri stvari. Kaže mu bio si jetim pa sam ti ja ustrošite podario kad ti otac veselio i majka djete uzeo i amir te u svoje okrilje uzeo kaže bio si u zabludi i rekli smo kako je to sa zablude pa sam te uputio druga stvar i treća stvar bio si sroma pa sam te imućnim učinio kao da Allah subhanahu ta navodi svoje blagodati poslaniku sallallahu alaihi ve sellem koliko ljudi ima da su 50 godina bili u zabludi pa sad su na pravom putu koliko ljudi ima koji su 50 godina bili siromasi a danas imaju više nešto 50 godina imali ljudi često zaboravaju stanja kod koja prolazi. Kada je bolestan, moli Allaha za zdravlje. A kada ozdravi, nikad ne zahvali što ozdravi. Zaboravi da je bio ikad bolestan. Ako je siroma, e, da ja imam, da mi Allah podari. Kad mu podari, ne udjeljuje. Ne zahvaljuje na onom što ima. Pa kada je Allah subhanahu wa ta'ala navio poslanikove tri stvari, navodi mu tri naredbe. Traži od njega tri stvari. Kaže mu prvoj stvari, fa emmel je time, fela takhar. Zato siroče ne ucvili. Nemoj se oholiti prema siročetu. Nemoj ga ukoravati. Zašto kaže to poslanik Ali Sala? Zato što je poslanik Ali bio sam siroče. U prvoj stvari koju mu naveo kao svoj blagodat, njemu kaže bio si siroče, pa sam ti utočiste podario. Tri ajta poslije kaže mu, zato siroče, ne ucvili. Nemoj se ružno ponašati prema siročetu. Jesi sam bio siroče? I znaš kako je to stanje kada čovjek nema ni oca, ni majke, nema koga, koga da se o njemu brine. I ti si prva osoba koja treba da zna kako da postupa sa siročetom. Kad si ti sam bio siroče. U drugom ajtu mu kaže وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ A za onoga ko pita, nešto traži od tebe, ti ne podvikuj. Kaže Lema, onaj ko traži poslanika je sredan bio jedan od dvojice. Ja, čovjek koji traži znanje, pita nešto o vjeri, ja čovjek koji traži dunjalog. Na oba dvojicu poslanika je sredan imao pravo da podvikne. Da zagalami. Da ga ukori. Kada se radi onome ko traži šerijat i svjetsko znanje, poslanika Islana je poslan da dostavi to znanje. Kako onda kada ga je Allah poslao da dostavi znanje, povišuje svoj ton nad onim koji traži to znanje. Uzvikuje na njih. Nema pravo, jer on obio je manet od Allaha da dostavi to što mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario. Ako se radi o imetku, kažemo Allah, bio si siroma, pa sam ti ja imetak podario. Zašto onda ti da, kad ti dođe neko traži od tebe nešto, podvikuješ na njega i galamiš na njega? Udijeli mu. Jesi ti sam bio sročak, pa sam ti ja dao da budeš bogat. Zato zahvali meni na način što ćeš udijeliti tom siromahu. Jer, draga moja braćo, zahvala Allahu subhanahu ta'ala ima dvije vrste. Zahvala jezikom, zahvala dijelima. Zahvala dijelima je veća od zahvala jezikom. Iako ima ljudi koji jezikom ne zahvaljuju. Ali zahvala dijelima je kod Allaha vrijednija od zahvala jezikom. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kada se obraća u Kur'anu, kaže I'amelu ale Davude šukra. Kaže o porodci Davuda, alaihi salam, kaže zahvalite Davudu, alaihi salam, radom. Ne kaže riječima, ne kaže amelom. I'amelu. Uradite zahvalu porodci Davuda, alaihi salam Znači dijelom da zahvale. وأما السائل فلا تنهر إن أنا كنت تبى تراجي نمو بذكرتي وأما بنعمة ربك فحدث i o blagodati gospodara tvog kazuj. Blagodat, kažu nema, odnosi se na uputu koju je malo prije naveo gore. Kada mu rekao, bio si u zabludi, pa sam te uputio. kad to je blagodat i treba čovjek da tu blagodat dostavi ljudima da govori o njoj da se ponosi time ne da krije svoje uvjerenja da ga je stid nego da blagodati imana i upute koja je najveća blagodat spoznaje Allah subhanahu wa ta'ala da se time ponosi da to dostavi ljudima i o tome govori ako se radi o, o, o blagodatima i mjesta koje Allah subhanahu wa ta'ala podario ljudima također čovjek treba da onaj, zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala da, da govori ljudima da me Allah podario da ima tako i tako jer mnogi ljudi nažalost kada e, dobiju i mjetak u ruke misle da je to njihovom zaslugom ko je u Kurani Kerimu rekao za sebe kada me Allah podario i mjetke koji kaže nisu mogli ključe da ljudi ponesu za sebe rekao kad smo rekli to je da Allah kaže kale innama utitu hala ilmene indi Kad ja sam to da, dobio, zato što sam ja pametan. Ima u nas izreka jedna. Kako se zove taj čovjek? Karun, zove se. Karun. Suri Kasas. Karun je bosanski, kako se kažu. Arsum je Karun. Taj čovjek, Allah mu podari toliko bogatstva, na kraju kada smo rekli, od Allaha, kaže ne, ala ilmin indi inma utitu ala ilmin indi to mi je podarno zato što je napametan zbog znanja koja posjeduje posjeduje koliko ljudi na danas školuje se ovako na fakultetu da niko je ništa Allah mu da zaposli se postane i direktor i plata velika i kažeš mu viš kako te Allah podade mašala ima kaže pa se školuo zbog toga sam zbog toga učio da budem ovakav to normalno Iako nije normalno, pošto znamo da nas ima puno ljudi koji završe škole, ali Allah im nije podario. Zato kad, ako ti Allah podari i budeš omogućen da imaš, zapamti da treba da zahvališ Allahu subhanahu wa ta'ala, da je to blagodat koji ti Allah podario, a blagodati Allah subhanahu wa ta'ala se ne mogu nabrati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'met Allahi la tuhsuha. Ako budete htjeli da prebrojite blagodati Allaha, nećete uspjeti. Čovjek ne može, kada bi krenuo od sebe samoga, da broji samo blagodati koje mu Allah podario u organima koje poslije posjeduje. Kada vidiš lijepca, sad znaš vrijednost očiju. Ako ne znaš vrijednost očiju, zaveži sebi očko pa pokuša čašijom hodati. Kolika je vrijednost očiju? Vrijednost ušiju, vrijednost ruku, nogu i ostalih organa koje Allah s.a. podario ljudima, ali mali broj ljudi zahvali, zahvaljuje na tim organima. Na kraju, čovjek ne treba da žudi ka dunjalku i da traži ono što mu ne treba. I to nam je poslanik ali sam zabranio. Kaže poslanik sallallahu sallame La tezalu l-mes'eletu fi ahadikum hatta je'tije jevme l-qijameti o lejse fi vajhihi vajhihi muz'atu lahm. Kaže, neki od vas će tražiti sve dok na sunjem danu ne dođu, a na licu neće imati komad mesa. Jer nema obraza čovjek. Traži i osto bez obraza. I na sunjem danu će se ga Allah proživiti kao skelet. Bez lica. Jer je tražio ono, ono što mu nije, što mu nije e, trebalo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko bude tražio ono što mu ne treba, kao da je sebi oko vrata okačio ogrlicu od vatre. Ali, u ostalom, šta mi znamo šta nam treba, šta nam ne treba. Kad smo, o hadiš, pa sam nekaj sam kada govorio, govorim da njaluku. Sad ti, na primjer, imaš auto golfa za bosanske uslove, maš, ali lijepo, ideš, predaješ molbe da kupiš Mercedes. To ti ne treba. To ti ne treba. Ma stvarno, znači imaš u kući, prošle godine kupio namještaj, kada promijenio kupio ove godine novi namještaj to ti ne treba. To je stvarno što na dunjalce odnosi. Kad se radi o ahiretu, normalno da čovjek traži da Allaha sve najbolje. Ali čak i u traženju nečeg od Allaha e, ima granica, ne može tražiti sve. Primjer, e, šta mislite da čovjek kaže Allah učime poslanikom? Ne može tako dobiti. Ne može tražiti sve. Ne granice. Kad se traži, traži se ono što je dozvoljeno da se traži. Ima dova koji su zabranjene kao što je od ovako smo prije naveo, ili da kaže da budem melek, ili da budem, e, da znam gajb, i, kao što ima nekih ovdje koji e, to prizivaju. To je dole zabranjene. Allah kaže, ne zna gajb, niko drugi se mene. Ti kažeš, hoću ja. A pa ne može. Allah kaže, Kur'an ne može. Tako znači, da čovjek da traže da Allah ono što mu treba, u granicama normale i zna šta traži, to u redu. Allah je kada da e, se odazove ili ako se ne odazove na dunjalku da ukabuli čovjeku to na ahiretu. Juče sam vam govorio za ono predavanje, sam bio na Kuvajtu pa sam zaboravio dobu koju sam naučio za predavanje kod šeha. E, dova koju poslanik sam kaže Subhanallahi adada halqihi Subhanallahi riba'a nafsihi Subhanallahi zinata aršihi Subhanallahi midade kelimatihi Prevodno na bosanskom jeziku kaže poslanik sam neka je hvaljen Allah onoliko koliko ima njegovih stvorenja. Neka je hvaljen Allah sve ne bude zadovoljan. Neka je hvaljen Allah koliko mu je arš težak. Neka je hvaljen Allah koliko ima njegovih riječi. A riječi Allah subhanahu wa ta'ala im ne zna se kraj. Kaže ulema, u značenju ovog, eh, ove dobije, kaže čovjek dobije toliko vrijednosti. Koliko je Allah vaš teža, koliko je, treba da Allah bude zadovoljan, koliko e, ima njegovih stvorenja, za sve to mu Allah podari, zbog je kratke dove, koliko se vapa. Što je vrijedno zikra, a čovjek zna da dovi. I najbolje dove su dove poslanika i selam. Ti nikad ne možeš izmisliti bolje dove dove poslanika i selam. I ovo što ljudi sastavljaju dove i ostale stvari, to nije u redu. Najbolje dove, dove koje su prinesene od poslanika, sallallahu i selam. Ja sam prošle godine došao u, u, u ruke, došla knjiga koja je izdata prošle godine od jednog bosanca ovdje, koji je izdao knjigu sa pogrešnim dovama, kaže dova proti peruti. Nema dova proti peruti. To su imišljene stvari. Dova kad, kad boli zub, kad boli stomak, i onda on ajte iz Korana, ovo nije apoteka. Ovo nije apoteka, ovo je Kur'an, Allahov govor. I to su površne stvari, to ljudi narod kupuje. I najlakše je dokazati kad te zaboli zub, proučiš zubu, ne prestane boliti. Kažeš, ajte mi u redu. To tačno. Zato kad doviš, doviš iz onoga što je me poslanik kada je sam dovio. Ako imaš prvo, kupiš head za šodeš. Samo rekao. S ovim bi inša Allah e, priveli komentar ove sure kraju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas okoristi, oni smo čuli. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته